mengi sana ya kheri bali hakuna khairi isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika khairi kama hiyo na katika yale ya khairi aliyotuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam ni haya yaliyokuja katika hadithi hii man istaadha billahi fa'idhu huyu ni yule aliyetaka ulinzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akataka hifadhi basi muhifadhini msimrudishe katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha waweza kumsaidia mwenzako ili shari isimfikie ukawa ni sababu basi fanya hivyo ومن سأل بالله فأعطوه na anayekuombeni kwa ajili ya Allah basi mpeni as'aluka billah kadha wa kadha mpeni waman da'akum faajibuhu na anayewaalika katika mwaliko basi muitikieni mwaliko wake amekualika katika jambo lake fulani pengine walima wa harusi muitikie mwito wako na uende wa man sanaa ilaykum ma'rufan fakafiruhu na yule anayewafanyieni nyinyi wema basi mlipeni kwa wema wake aliyowafanyia أي من صنع إليكم معروفا قل أو كثر فكافئوه على معروفه anayewafanyieni nyinyi wema ule wema ule wema utakuwa ni mwingi au mchache basi mlipeni kwa ule wema wake wadhālika bi'i'ṭā'ihi mithla ma a'ṭā au ahsana minhu kwa kumpa kilichokuwa mfano wa kile alichotoa au ukampa kilichokuwa bora kuliko kile alichokitoa tumekupa zawadi amekufanyia wema mfano basi mlipe kwa ule wema wake ima kwa kumpa mfano wa kile alichokufanyia na mfano haimaanishi kile kile ni kitu kama hicho pengine chenye thamani kama ile aliyokupa wewe inawezekana kuwa amekupa zawadi kanzu ukampa zawadi kitabu lakini kile kitabu kikawa kima yake ni kama mfano wa kile alichokupa au ukampa kilichokuwa bora zaidi kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alikuwa akipewa zawadi akimpa yule aliyempa zawadi bora kuliko kile alichomzawadia mujazatan li ihsani afanya hivi ili kumlipa kwa ule wema wake فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ikiwa hampati kile cha kumpa cha kumpa yule aliyofanyia wema kumlipa nacho basi muombeeni dua mpaka muone kuwa hapa nilipofikia nishamlipa kwa ule wema wake ايوه اذا كان المرء ليس عنده قدره ولا تمكن فعليه ان يجتهد بالدعاء لمن احسن اليه والثناء عليه خيرا ikiwa mja hana uwezo hakumakinika kuweza kumlipa yule aliyempa wakati mwingine anaweza kuwa anao uwezo lakini hakumakinika kuweza kumlipa yule aliyemfanyia wema kwa wema wake na hili lawezekana pengine labda baada ya kufanyiwa ule wema akasafiri hakuweza kumlipa kwa ule wema aliyomfanyia basi ajitahidi katika kumuombea dua yule aliyemfanyia wema jambo ambalo wengi katika watu leo hatuna kule kumuombea yule aliyekufanyia wema ni jambo muhimu sana basi angalau amekufanyia ule wema usimsahau katika dua zako sababu hili jambo lina manfaa kwako wewe na kwa yule aliyekufanyia wema kwa yule aliyekufanyia wema ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala dua ya muislamu anapomwombea muislamu mwenzake an dhahri alghaib ni dua ambayo yakubaliwa na wewe wafaidika kuna malaika ambaye amewakilishwa kazi yake yeye ni wale wanaoombea dua wenzao an dhahri alghaib wao huitikia amin na kuambia walaka bimithlihi na wewe pia Allah akupe mfano wake yule malaika akuombea wewe dua kadhalika kuna faida muhimu ambao wanaovioni huitaja kuwa siku zote yule anayekufanyia wema ule moyo hufungamana na yeye sasa katika ukamilifu wa tauhidi ni kuwa moyo wako uwe umefungamana Allah peke yake kwa ili moyo wako umefungamana Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Mtume sallam akakuelekeza katika kufanya nini kuulipa ule wema ili kikatike kile kitu cha kuwa moyo wako kama waelekea kwa yule mtu kwa ni, ni ukamilifu katika tauhidi yako pia kwa kule kumuombea dua ukusaidia wewe pia kuona kuwa angalau umeweza kumlipa yule aliyekufanyia wema kwa ule wema wake ili moyo wako ubaki umefungamana nani na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طفي طفي لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواه أبو داود وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس رواه أحمد حديث يا كوانز أبي هريرة رضي الله عنه Mtume صلى الله عليه وسلم asema la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas hajamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala yule asiyewashukuru watu wanaomfanyia wema na hadithi ya pili wale wanaomshukuru zaidi Allah subhanahu wa ta'ala katika watu ni wale wanaowashukuru watu zaidi kwa ule wema waliofanyiwa kule kuwa na shukrani kwa yule aliyekufanyia wema وهذا الشكر هو جزاء على ما يسره الله على يديهم من الخير na hii shukrani ni malipo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha ile kheri kupitia mikono ya hao unaowashukuru kuonekana kwamba wawalipa kwa ule wema wao waliokufanyia wewe ukawashukuru kwa hilo mtu amekufanyia wema asli ya ule wema aliyokufanyia nani ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake lakini Allah akajaalia kupitia kwa hao waliokufikishia wewe ile khairi ile khairi ikakufikia wewe kwa ili kuwalipa hao waliokufanyia khairi ni kufanya nini kuwashukuru kwa ile kheri alokufanyia حيث جعلهم سبحانه وسائط وأسبابا في حصوله الله أمواجعلي watu ndio sababu na njia wewe kuipata ile khairi wa aujaba lahum bihadha alhaq shukr kwa Allah akawajibisha kwa hii haki kuwashukuru sababu wao ndio lokufikishia khair sababu ushukuru wajala shukrahum min shukrihi subhanahu ali Allah kajalia kule shukuru hao wanaokufanyia wema ni katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kisha shekhe hapa akafafanua na kusema wa yati fi muqaddami haula'i الرسل والأنبياء عليهم السلام na katika wale walioko mbele kabisa katika kushukuriwa katika watu ambao wametufanyia wema mkubwa mno bimaana Allah akajalia khairi kubwa kupitia kwao ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam vile itakavyokuwa hatuwezi kufikia kuwa shukuru haki wanavyostahili kushukuriwa mitume wa Allah kwa kuwa wao wamekuwa ni sababu ya kutuelekeza sisi katika njia inayoelekeza watu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala utamlipa nini mtu kama huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utamlipa nini ukasema utakithirisha kumswalia mtume wasallam mswalie mtume sallam mpaka utakapotolewa roho yako huwezi kufikia ile fadhila aliyonayo juu yako kwa kuwa yeye ni sababu ya wewe kuwa muislamu Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia yeye ni sababu ya wewe kujua uislamu ambao ndiyo dini ya pekee inayokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna nafsi itakayoingia peponi isipokuwa ya muislamu peke yake waonaje wewe akawa ni sababu ya wewe kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala huyo utamnipa nini kwani wa kwanza kushukuriwa kabisa ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam فهم الوسائط بين الله وبين خلقه في بيان دينه وإرشاد عباده ودلالتهم عليه wao mitume wa Allah ndio wakati baina ya Allah na waja wake katika kubainisha dini yake na kuwaongoza waja wa Allah na kuwaelekeza katika usawa وأوجب شكر الوالدين بقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير كذلك الله akatuwajibishia sisi kuwashukuru wazazi wetu wawili kuwa nishukuruni mimi na mwashukuru wazazi wenu na hili pia jambo jingine la ajabu waweza kumuona kijana Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia kheri ya kuishi wazazi wake mpaka yeye kujifahamu kawa ni mtu mzima bimaana aweza kuwafanyia wema wazazi wake kisha juu yake akawa muovu kwa wazazi wake hana shukrani amesahau ule wema wote na katika wema mkubwa ni kuwa mzazi wako ndiyo sababu ya wewe kuwa katika huu mwema Allah anamjalia ndiyo sababu ni baba yako na mama yako ndiyo sababu ya wewe kuwa uko katika huu mwema wengine kila akikuwa badala ya kubadilika zile tabia akawa mwema kwa wazazi wake kila akikuwa ndio azidi kuwa mwovu wal billah hao pia wamo tu wengi tu صلى الله عليه wasallam kwa Allah amewajibisha juu yetu kuwashukuru wazazi wetu wawili idh ja'alahuma sababal ijadi lilwaladi والقيام على مصالح الولد تربية وتنشئة Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia hao wazazi wawili kuwa ni sababu ya kuwepo kwa yule mtoto kadhalika kusimamia maslahi ya yule mtoto kumlea mpaka akakuwa wema aina mbalimbali wale wazazi wakufanyia ni wajibu kuwashukuru wajibu usitangulize marafiki zako kama marafiki zako ndio wakuona wewe mwema lakini ukirudi nyumbani mjeuri hakuna kama wewe ajibizana mtu na mamake mzazi au na babake akisema na yosema kwa nini nitamwambia kwa nini nani yeye babako yeye mamako mbali na kuwatakana uwaheshimu ni watu wazima na ni wajibu juu yako kuwashukuru kwa ule wema waliokufanyia وهكذا شكر العلماء كذلك katika wale wanaostahili shukrani kubwa ni wanaovioni فقد جعلهم سببا في تعلمهم دين الله لكونهم وراث الأنبياء وحملة وظيفتهم Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wanaovioni ni sababu ya watu kujifunza dini ya Allah kwa kuwa wanaovioni ndio warithi wa mitume na ndio waliobeba nyadhifa na kazi za mitume wa Allah tizama ile ihtiramu ambayo hupewa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam sasa hawa wanaovioni hawajafikia kupewa yani katika daraja ya mitume la lakini wao ndio warithi wa mitume kwa hiyo kuna heshima kubwa sana watakikana wapewe walilahi alhamdu wal minna ahlu sunna ni katika watu ambao wana heshima kubwa sana juu ya wanaovioni kinyume na ahlul bid'ah ahlulbidaa kwao utakuwa mwanawachuoni ikiwa wewe utakwenda na vile wanavyotaka wao awamu katika bidaa mbalimbali zile bid'ah ukizipinga basi wewe hata ukawa ibn bas pia wewe si mwana chuoni, atatusiwa balaa angalia mfano wa Sheikh Al-Albani rahimahullah na ule wema aliyowafanyia umma katika utunzi wa vitabu aina mbalimbali ambavyo vina faida kubwa sana kwetu yani kwa mwanafunzi anayejielewa haiwezekani katika maktaba yake hakuna kitabu katika vitabu vya Sheikh Al-Albani rahimahullah avihitajia lakini tizama namna gani anavyozungumzwa na baadhi ya watu Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo katika wanaovioni wakubwa wengi mtizameni Sheikh Rabia حفظه الله تعالى tizama namna gani anavyotusiwa na kutukanwa na maneno yasoisha kwa sababu tu wamemwambia ngalieni jichungeni na yule awapoteze yule si mtu mzuri yule mfumo wake hauko sawa hasa jamaa hizo kelele wanazozipiga hizo na matusi yanaopewa subhanallah ajabu asoshukuriwe yule anayekwambia wewe kuwa hili si la sawa hili la sawa so mshukuru jaza yake ni kama hiyo lakini ndivyo ilivyo kama walivyokuwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walikuja wakafikisha kheri kwa umma wao lakini wapo katika mitume ambao hakuna hata mtu mmoja aliyekubali dawa yake hata mtu mmoja bali wengine wakauawa wakapigwa wakafukuzwa mengi aliyopata kwa cha, cha, cha sawa ni kuwa watu wawashukuru wanaovyuoni kwani Allah amewajaalia ni sababu ya watu kujifunza dini ya Allah kwani wao ndio warithi wa mitume waliobeba nyadhifa za mitume وشكر ولي الأمر إذ جعله سببا للأمن في بلاده والحكم بين عباده نكو شكر viongozi na hawa ndio kabisa hawa viongozi ndio wana bahati ukamshukuru yule kiongozi kwa kuwa Allah amemjalia ni sababu kuwa na amani katika nchi amemjaalia ndiye anayehukumu baina ya waja wa Allah ukamshukuru yule kiongozi lakini ni kinyume yule kiongozi atalaaniwa atatukanwa atatajwa kila aina balaa hata akawa ni mwadilifu wacha kuwa ni muovu hata akawa mwadilifu mfano mwadilifu hakosi pale chini wale ambao hawako radhi na kile anachokifanya وهكذا إذا أنعم الله تعالى على المرء نعمة بواسطة عبد من عباده في جلب نفع أو دفع ضر وجب عليه شكر كذلك الله أكم نعميش مجواك نعمة كبتي مجواك يوتك تكوجواك أكبت منفع أو كوني سباب يكزوي مذارة نواجبكم شكور مجاك ما يريد والمنعم الحقيقي في ذلك كله هو الله تعالى anayeneemesha kiuhakika anayeneemesha katika yote haya nani ni Allah jalla fi'ala فوجب شكره تعالى على ذلك كله يبني واجب kumshukuru Allah kwa yote haya ثم شكر من جعلهم سبحانه سببا لوجود هذه النعم kisha kuwashukuru wale ambao Allah amewajalia ni sababu ya kupatikana neema kama zile zilizokufikia wewe washukruhum min shukri llahi subhanahu na kuwashukuru hao waliokufanyia wema waliokuwa ni sababu ya ile neema kukufikia wewe ni katika kumshukuru nani Allah subhanahu wa ta'ala waman la yashkuruhum la yashkuru llah yule asiyewashukuru hawa basi hajamshukuru Allah subhanahu wataala فالذي لا يشكر الناس على ما يلقاه منهم من معروف وإحسان لم يشكر الله yule asiyewashukuru watu kwa ule wema anaofanyiwa nao basi huyu hajamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na hawa wako na watarajie kuna sehemu waweza kufanya wema kisha ukimaliza ule wema wako ukafanyiwa uovu wacha kuambiwa shukrani ukafanyiwa uovu haswa hawa pia wako sisi sasa hivi tumetaja watoto kuna baadhi ya watoto iwazaliwe ile mtoto wamlea mpaka iwakuwa vizuri kabisa ukampeleka masomoni akasoma akafahamu namna ya kujitafutia riziki Allah akamfungulia kisha usione wema wala shukrani kutoka kwake bali ukaona uovu kutoka kwake hawa binadamu hawa wako wengi kweli kweli hawana shukrani hawamshukuru yule aliyewaumba wengine hawamshukuru yule aliyewaumba anayewapa riziki kila siku hawezi kula akamaliza kula akasema alhamdulillah akamshukuru Allah kwa neema ya kumpa chakula ajiona yeye kwa nguvu zake na uwerevu wake sahawa usiwe hisabu hawa hawana shukrani kwa kinachotakikana ni kuwa atakikana mtu awashukuru wale wanaomfanyia wema kwa hivyo asiyewashukuru watu kwa ule wema anaofanyiwa na watu hao hajamshukuru Allah lianna Allah azza wa jalla amarahu bishukrihim wadaahum ila wadaahu ila dhalika falam yashkuruhum kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe washukuru hawa watu waliokufanyia wema na akakulingania katika hilo kisha usiwashukuru fala yakunu bidhalika shakiran lillahi ta'ala kwa kufanya hivyo hajakuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala لانه لم يطع الله جل وعلا فيما أمره به وسبب sababu هو حجمتي الله سبحانه وتعالى ketika kila ta'ala katika kile alichomwamrisha walianna Allah azza wa jalla sakharahum wa ja'ala al-ma'ruf alladhi wasala ilayhi min jihatihim Allah subhanahu wa ta'ala hao watu amewadhalilisha na kujalia ule wema ukufikie wewe kupitia kwao واجراه له ala aidihim akaupitisha ule wema kupitia mikono yao hawa watu famin shukri Allah subhanahu wa ta'ala ala, ala ni'matihi an yashkura man ja'alahu Allah ta'ala sababan fi wusuliha katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake nyingi alizokupa ni kuwashukuru wale ambao Allah amewajalia ni sababu ya wewe kufikiwa na neema na fadhila kama zile hili ishinalo neema zitadumu kwako wewe hili ishinalo neema zitazidi kwako wewe wa itta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako na katika kuzishukuru hizo neema ni kuwashukuru wale ambao Allah amewajaalia ni sababu ya wewe kufikiwa na neema kama hili basi jua kuwa mwanzo ile ulionao katika neema itabakia na kadhalika itakuvutia neema nyingine izidi juu ya ile neema uliokuwa nayo la azidannakum Allah atawazidishieni basi jitizame makini ndugu yangu jitizame makini sana yoyote anayekufanyia wema hakikisha umemshukuru kwa wema wake na kufanyia na wale ambao wema wao hauishi kama wazazi wako usiwasahau kila unaposwali waombee dua رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني رب ارحمهما كما ربياني صغيرا sisahau na hii dua hii unapoiomba ndio uonyesha kuwa wewe ni katika wale aliyowataja mtume au waladun salihun yad'u lahu ili uwe mtu mwema ni uwe uombea nani wazazi wako sababu huyu waladun salih aliosifiwa hapa ni yule anayewaombea wazazi wake kadhalika mitume wa Allah ukawa ni mwenye kuwashukuru ukifirisha kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika wanaovyuoni kwa kuwataja kwa wema na kuwazungumza kwa uzuri na kuwaheshimu kuonyesha shukrani kwa wao na kila ambaye ana fadhila juu yako kila ambaye Allah amemjaalia ni sababu ya wewe kufikiwa na ile fadhila na neema